die openbaren wat Jesaja sien van Amos ontvang het oor Jeda en Jerusalem. Daar kom het tyd dat die berg waarop die huis van die Heere is, een blijvende plek zal je boek aan die bergtoppen en zal uitstaan boer die jevels. Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daar naartoe gaan en sê, Kom, laat ons optrek naar die berg van die Heere toe, naar die huis van die God van Jacob, zodat hij ons sy wil kan leer, en ons daar volgens kan leven, want uit Sion kom nie openbaring, uit Jerusalem die woord van die Heere. Hy sal oordeel tussen die nasies, recht spreek oor baie volke, hulle sal van hulle zwaarde ploegskare smee en van hulle spiese snieskere. Die een nasie zal niet meer die zwaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maken. nie. Kom, volk van Jacob, laat ons leven in die lucht wat van die Heere afkom. Je het de volk Jacob verstoot, hulle gee hulle oor aan die waarseerij van die ooste, beoefen toberijs soos die Filisteine en hulle saam met vreemdes vast aan by geloof, hulle land leef vol zilver en goud, daar is geen einde aan hulle skatte nie, hulle land loop vol paarde, daar is geen einde aan die getal van hulle strijdwaans nie, hulle land is vol afgoede, hulle buig voor die maaksel van hulle hande, voor wat hulle vingers gemaakt het. So het mense hulle self verneder en tot de val gekomen. U moet hulle dit niet vergeven nie, vlug die rotse in, kruip weg in die grond voor die verschrikking wat van die Heere kom en voor die glans van sy majesteit. Die hoogmoedige zal tot de val kom, die selfverzekerde zal verneder word. Op die dag zal net die Heere hoog wees. Die Heere die Almachtige het de dag bepaald in al wat trots en hoog is, ten alles, hoog en laag, ten al die hoë en verhewe seders van die Libanon en ten al die groot bome van Basan, ten al die hoë berge en ten al die stijlrande, ten elke hoë toering en ten elke skansmeer, ten al die handelskepe en ten al die vaartuie vol kostbaarhede. Die hoogmoedige sal verneder word, die selfverzekerde sal tot de val kom. Op die dag zal net die Heere hoog wees. Die afgoede sal heeltemal verdwijnen. Als die Heere die aarde begin skuit, vlucht die mensen in grotte in die rotse en in gate in die grond en vir die verskrikking wat van hom kom en vir die glans van sy majesteit. Door die dag zal die mensen die afgoede van zilver en goud wat hulle gemaakt het om voor te buig, weghoof vir die rotte en die vleermuise. Als die Heere die aarde begin skuit, sal hulle die rotsooltes en die klipskere in vlug vir die verskrikking wat van hom kom en vir die glans van sy majesteit. Moe op mensen staat maak nie, hulle blaas so makkelijk die laaste asem uit. Hulle is min werk.